Muawiya kwa nini alifanya yale aliyofanya? Alikuwa jahili, hajui. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumgombeza. Kwa tunastafidi nini katika kisa hiki? Arrizqu jahil. Sitakharaji hapa au kapata likizo karudi nyumbani, wewe ushasoma. Kawakuta watu kule ni wajinga. Tena wajinga kwelikweli kweli ukawa unataka kuwabadilisha kwa siku moja au kwa siku mbili au siku tatu wakifanya mambo yasiyokuwa ya kisheria nukta ya kwanza ni kuwaonea huruma kisha kutafuta njia ya kuwaelewesha kuwafundisha na hauwezi ukawaelewesha wakakuelewa mpaka utakapotumia njia ya upole wakuone wewe ni miongoni wao kijana wao unayewakusudia heri, sababu wengi katika wajinga baada ya kufahamu hujutia yale ambayo walikuwa wakiyafanya, na haya yamethibiti mpaka kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakijuta kwa yale ambayo walikuwa wakiyafanya kabla ya na wakishukuru, wakimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwapa neema ya ya Uislamu. Kadhalika katika tunao faidika katika kisa hiki ni at-ta'lim al-wadih at-ta'lim al-wadih mafunzo ya wazi Mtume sasa alipogeuka alifundisha nini kinatakiwa kifanywe na hadhi sarata la yasluhu fiha shay'un min kalam an-nas ndani ya sala hataki kuongea assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hakika hii sala haifai kuongea maneno ya kawaida anatakiwa tusome Qur'an adhkar wa ma ashbaha dhalik na hii inatokewa hata baada ya sala ukafafanua katika yale ambayo unahisi yatakiwa kufafanuliwa zile kalimatu shadia au unaweza ukaliona jambo limefanyika kwa sababu watu ndio wale wale ukawaita pembeni baada ya kutoka ukawaambia kuna moja kuna mbili kuna tatu unaona limefanyika kama utakuwa kupata wasaa baada ya sala au ukaanzisha darasa maalum kuhusiana na lile tukio kitabu khas kumfundisha lile tukio na mengine katika matukio ambayo watu wanaishi ya kuyajua kadhalika katika faida ni tumepata katika kisa hichi albu'du 'ala al-idha'i bil qawl au al-fi'l kukaa mbali na kuwaudhi watu kwa maneno au kwa matendo maukifu nyingine ni hadithi iliyopokelewa na al-Imam al-Bukhari an Abi Sulaiman Malik ibn al-Huwairith قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابات متقاربون فقمنا عنده عشرين ليلة فظن أن اشتقنا أهلنا وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه وكان رقيقا رحيما فقال ارجعوا إلى أهليكم علموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم hichi kisa cha kilichokuja katika sahihi Bukhari chokihadithia Abi Suleiman Malik bin Huwairith anasema tulikwenda kwa mtume siku moja tukiwa vijana tunaokurubiana umri tukaishi kwa mtume SAW sallama takriban siku ishirini Mtume sallallahu alaihi wasallam akadhani kwamba kwa muda ule tutakuwa tayari tulishawakumbuka watu wetu nyumbani, mwenye mke mke wake, mzazi mzazi wake. Kisha Mtume sala salam akaja kutuuliza ni nani ambaye tuliyemwacha huko nyumbani, tukamfahamisha. Na katika tabia za mtume tulizosoma kwa wakati ule alikuwa ni mpole. Mtume alaihi wasallam mlaini, kisha mpole Mtume sala salama baada ya kusikia maelezo yetu akaturuhusu akatuambia, irjiu ila ahlikum, rejeeni kwa watu wenu, faalimuhum wamuruhum, wafundisheni na muamrishe wasallu kama raaitumuni usalli, na msali kama navyoniona mimi kiswali. Wa idha hadarati salah, na sala ikifika wakati wake, aliadhin lakum ahadukum mmoja wenu aadhini thumma liyaumakum akbarukum kisha yule aliyekuwa mkubwa wenu awasalisheni akuongozeni katika ilmu katika qiraa katika fiqh katika umra kutokana zile maratib darajat na hapa tunastafidi muraat ahwali almad'uin salama akiwafundisha wale vijana akawa amechunga hali zao tukiwa katika dawa thabiti wahurumie wale ambao tunao walingania wahurumie wanafunzi wetu wape yale ambayo yanao wanaweza kuyabeba ongee nao kwa lugha wanazozifahamu yale ambayo yanawahusu zaidi yatangulizwe kuliko yale yasiyowahusu tuongee kwa lugha za watu wetu kwa lugha za watu wa miji yetu kwa lugha za watu wa mikoa yetu kwa lugha za watu wa vijiji vyetu mitaa yetu lugha hizi zinafahamika zaidi kuliko kuongea kwa lugha za ama lugha za kuhutubia taifa lugha za kuhutubia dunia tuongee na wale ambao tunaongea nao kulingana na ufahamu ufahamu wao na nafasi zao pia kutoka darasa la wafanyakazi saa saba ni darasa halitopata watu saa saba unakuwa bado ukazini darasa la wafanyakazi baada ya alfajiri aenda sala la kazi baada ya magharibi mfano wake kadhalika pia kuwalingania watu wa karibu zaidi ni bora kuliko kwa mbali ihtimam bil aqarib wasallam ambia rejeeni kwa watu wenu walinganieni kuhusiana kadha na kadha na kadha wasalisheni mashbaha dhalik ikiwa kuna uwezo wa kufanya hivyo na hasa tunapokuwa katika sehemu yako kuna hitajia kuna, kuna hitajio la mtu kwenda kukaa kaa kijijini kufundisha kuelimisha watu yale ambayo unatakiwa ku kuelimisha tamaliza na maukifu ya ya tano maukifu ya nne ambayo ni muhimu jidan katika ni kisa alichokipokea Imamu Muslimin fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu معروف قصة أبو Abu Huraira na mama yake qala kuntu ad'u ummi ila alislam wa hiya mushrika فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقلت يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فأبى علي فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره فادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهد أم أبي هريرة فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف فسمعت أمي خشف قدمي فقالت مكانك يا أبا هريرة فسمعت خاضة الباب قال فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن ثمارها وفتحت الباب ثم قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح قال قلت يا رسول الله أبشر قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا قال قلت يا رسول الله ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا يعني أبا هريرة وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين فما خلق مؤمن يسمع بي wala yarani illa ahabbani hichi kisa ni kisa muathira katika kitu kitu athiri sana sisi sisi maduati Abu Huraira anahadithia anasema mimi nilikuwa namlingania mama yangu kwenye Uislamu kwa mshirikina wakati huo siku moja nikamlingania akaniambia maneno nikayasikia kile maneno yale yalikuwa yanamhusu Mtume swalla sallam hayakuwa maneno mazuri yakanisikilizisha yale mnayachukia kusikia mtu anayesema kwa mtume sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah anahadithia anasema nikaenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam nikiwa nalia nikasema ewe mjumbe wa Abu kama mimi nilikuwa nimeangalia mama yangu katika Uislamu akawa anakataa leo sasa nimemlingania akaniambia maneno yanayokuhusu wewe maneno nisiyoyapenda yani maana mama yake Abu Huraira alimtusi mtume sallallahu alayhi wasallam lugha nyepesi Abu Huraira anamuomba mtume sallallahu alayhi wasallam fadu Allah an yahdi ya umma Abu Huraira ewe mtume wa Allah na kuomba umuombe Allah amuongoze mama Abu Huraira huyo ni nani sahaba mtume sasa eh baada ya kuwa ameshindwa kuvumilia na ni mzazi wake anamwomba mtume amwombee dua mama yake aongoke mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyetukana yamesema maneno mabaya kwake yeye mpaka kamuudhi Abu Hurairah Fakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pale pale Rasulullah akasema Allahumma hadi umma Abu eh Allah muongoze mama Abu Hurairah huyu ndio mtume sasa lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana leo hii mtu akisikia jina lake limetajwa anasafiri anahama mkoa anakwenda huko anawaita watu wawili watatu anarekodi sauti anajibu na si tu kujibu bali kutukana badala ya kulingania na njia iliyokuwa nzuri kama alivyofanya mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam kinyume chake inakuwa ni makosa sawa inawezekana umeudhiwa lakini dawa kama dawa inahitaji subra inahitaji ana inahitaji hilm inahitaji dinu ljanib idfa billati hiya ahsan فإذا الذي بينك وبينه عداوة أنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا katika subra katika dawa hasatan katika masala haya ambayo hayamtoi mtu katika katika manhaji ahlusunna wal jamaa hayamtoi mtu katika uislamu moja kwa moja masala ya fitna khilaf baina ka baina ghairik masala ambayo mnaweza mkakaa chini kajadiliana ima kapigana simu kama hampo katika mkoa mmoja kaandikiana message kanasihiana sababu huo ndio uslubu wa mtume saa salam bali tumeyakuta kwa mashekhe zetu na shekh rabi wakinukuliwa akisema kabla ya kuwafanyia arudud na Abil Hasan al-Maghribi na wengineo kutaja na kuongelea kuwatahadharisha na kubainisha zile akhtai zao na mfano wao na Ali Halabi na mfano wao miaka minane murasala miaka minane ni murasala wa chini wa chini anaandikia anabainishia anawasiliana anamfafanulia wa maashbaha dhalik watu wakiwa katika sura kama hii tutapata natija iliyokuwa kubwa ya kuongoza watu katika njia ya sawasawa Mtume salama pale pale akasema Allahumma hidi umma Abi hureira Allah muongoze mama Abu Hurairah tuanza kukosea kutukana ukamwombea dua Allah hadi Allah mwongoze sababu Allah akimuongoza yale matusi kwanza hayatoendelea matusi hayatoendelea lakini tutakuwa tumepunguza watu wenye kutukana tutapunguza watu ambao waliokuwa hawapo katika uislamu au walikuwa wapo kwenye uislamu lakini hawapo katika manhaji ya wema waliotangulia allah allah mwongozi anasema abu hureira nikatoka nikiwa na furaha na ile dua ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda mpaka nyumbani nilipokuja na uangalia mlango na uona mlango mujafu mlango uliokuwa umesukumwa lakini utaweza kaingia mama akasikia nyayo za miguu yangu akasema huko huko ulipo ishia huko nikasikia mlio wa maji mtu mwenye kukoga mama anakoga kavaa vizuri mavazi yake kisha akatoka akafungua mlango anatoka anakutana na mwanaye anamwambia ashhadu ya aba huraira ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Safahamika hii shahada ya katika Uislamu. Sawa? Eh? Abu Huraira akafurahi. Hakuwa anataraji katoka nyumbani asikia maneno yenye kumuudhi kwa Mtume swalla sallam kutoka kwenye kinywa cha mama yake. Anarudi anasikia maneno ya kumfurahisha kutoka kwenye kinywa cha mama yake akarudi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fataituhu huwa na abki min alfarah nikarejea kwa mtume nikiwa nalia kwa furaha kama alikuwa na shauku ya mama yake kuongoka qala qultu ya rasulullah abshir kad istajaba Allah da'watak kamwambia yeye mtume Allah amepokea dua yako na amemwongoza mama yake Abu Huraira mtume alisema nini akusema kitu alisema maneno haya matatu hamidallah wa athna alayhi wa qala khaira alhamdulillah hili jambo tunalikuwa tunalihitajia kwa mzazi wa abu hureira si mnaona akhlaq za mtume sana katika dawa ni ndio tulabu lilm ambao kesho na kesho kutwa mtarudi nyumbani kwa ajili ya dana huyu ni mtume alaihi wasallam sema kheri kisha Abu Huraira akamwomba Mtume swalla sallam aombi lingine na kuomba amwombe Allah anifanye mimi na mama yangu tuwe tunapendeza zaidi kwa waja wako waumini na wao pia tuwapende Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwombea Allahumma habib abida hadha yani Abu wa ummuhu ila ibadika lmuminin Allah fanye Abu Huraira huyu na mama yake wawe wanapendeza zaidi kwa waja wako waumini kadhalika pia na hawa waumini wapende zaidi kwao Abu hureira anasema mwisho wa hichi kisa hajawahi kuumbwa muumini yoyote na hili nyinyi alishuhudia ambaye atafikia habari zangu mimi na wala hajaniona illa ahaba sikuwa atanipenda tunampenda Abu Huraira tumpende kwa sababu sahaba mkasa bali katika masahaba maarufu eh ya Abu Hurairah sikata Abu Hurairah Abu Hurairah watu wamjua jina lake hili la Abu Hurairah lakini lakabi yake hii hawajui wa jina lake Rahman bin Sakhar Dausi radhiallahu tabaraka taala anhu wa ardah kwa oh, nikimaliza muhadhara wangu ni kwamba hikma katika dawa ndiyo msingi kwa sababu maksudi ya hikma ni wadhu shai fi maudhuihi ni kuweka kitu sehemu yake sije mtu akasema kwamba hikma ni tamyii hikma ni mtu kupindisha pindisha ni mujamala mudahana la hikma ni kuweka kitu mahala pake na katika kuweka kitu mahala pake katika kuweka kitu mahala pake hauwezi ukaweka kitu mahala pake ukiwa na hasira hauwezi ukaweka kitu mahala pake ukiwa na ghadhabu huwezi kuweka kitu mahala pake ukiwa hauwezi kuidhibiti nafsi yako pale unapotokea munawashati kwa sababu dunia hii hauwezi kuishi na watu vizuri tunaamini 100% na wala Allah hajaumba watu ili watu wote waje kuwa kama wewe ambavyo ulivyoongoka sasa ukiwa na tabia ya kushindwa kuidhibiti nafsi yako katika matukio fulani fulani, basi hautoweza kuirudisha kui, kui, kuweka kila kitu mahala pake. Hasatan hikma fi dawa, lazima hii dawa iendane kama alivyofundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Miongoni mwa hayo ni dhabtu nafsi, kuidhibiti nafsi yako. Mtume SAW sallam alipoletewa maneno ya Abu Huraira kwamba mama yake kaongea maneno ambayo Abu Huraira hakuyapenda, Mtume aliyapenda. Kulizeni Mtume aliyapenda? Hakuyapenda pia. Lakini alifanya alidhibiti nafsi yake na akafanya kile ambacho kinachotakiwa. Hiyo hikma kadhalika pia alhilm lazima uwe na upole dai lazima awe halimu sababu katika watu ambao wanapata milima ya matatizo mawimbi ya matatizo hakuna kama maduati kwa nini kwa sababu warathatul anbiya ndio warithi wa mitume soma tarikhi soma sira utakuta namna gani mtume alivyoudhiwa kapigwa mtume sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam akatukanwa kisa cha safari yake kwenda Taif mashuhura nini anisema huenda katika migongo ya hawa watu utapokea watu wenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kupewa ofa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala milima miwili ikutane habari za wale watu hiyo zimeishia pale katika mji wa Taif mpaka sasa 100% ya wakazi wa pale ni Waislamu kadhalika pia ataamulu biaqlaniya nukta ya msingi sana dai lazima waaminiane na watu kwa akili sema kwamba kuna baadhi ya maduati kwamba hawana akili sinielewi hivi lakini ukiangalia sa, sa, saha ya dawa utakuta kuna baadhi ya maduati wanaolingania bila kutumia akili kwa jumla hii ya mwanzo sio jumla hii ya pili lazima na watu akili kwa mfano mimi niko kigoma sawa kigoma ni katika miji ambayo Nimeathiriwa sana na mchawi, nimeathiriwa sana na msusi, nimeathiriwa sana na mganga wa kienyeji, kama mlikuwa mkisikia wanaita makamchapa, ndio eh? Kila baada ya nyumba, nyumba ya pili kuna ima ngoma za majini inaitwa mizuka acha nyumba hiyo nyumba ya pili kamchape nyumba ya tatu anachingua marohani nyumba ya nne yani hivyo inawezekana mtu akawa anapanga huo na anapanga na hao piga ngoma anapiga kama ngoma za kawaida tu kama unavyoona hadharama anapiga zile ngoma katika wanacheza basi kule wanacheza hivyo hawana ngoma isiyokuwa itakuwa ngoma hiyo okay nataka kulingania watu wale ni lazima nitumie nini nitumie akili sababu watu wale tayari wamesha athirika na jambo lile yaani mzazi hawezi akamzuia mtoto wake kwenda kuona mashaitani yanavyocheza sababu hawachezi mpaka ya pale akishapanda ndio ana wanacheza na mashaitani wakuwa pale kwa wale watoto wale ghalibia wakitoka pale kama ni kumi waliofika pale wanane watakuwa tayari wameshaathirika na kitu kwa ili uweze kuwalingania wale watu ni lazima itumike nini itumike akili huwezi kusimama kwenye mimba badala kwa sababu wanaokuja kuswali ndio hao hao, kwa sababu wanaofanya hayo wanayofanya ndio jamii yako eh, ndio hao waumini hawa, ni yaani hao ndio waumini. Kwa jambo la kwanza, ni lazima jambo hili ulieleze kwa urefu kwenye madarasa, ufundishe tauhidi ambayo yenyewe itakusanya moja kwa moja mambo yanayohusiana na ushirikina sawa ule au sio ule yani huu ushirikina ukiuelezea katika katika usulu thalatha ndio huu ambao utakuwa unafanya na wale wale lakini ukisimama kwenye himba ukaanza kusema fulani fulani kadha kadha fulani fulani kadha kadha fulani fulani kadha kadha manake ile dawa ifanyaje ifeli hawatoleta watoto kusomesha wao wenyewe hawatakuja kuswali tena utafuta kwa masufi wenzao na tuseme niseme kitu ambacho ni ni cha ajabu yani katika sunna katika sunna kwa kule wapo watu wanajinasisha na sunna na wanafanya mambo hayo ama ndio kusema mimi mtu wa sunna nalingania dawa salafia ndio anakuja wewe mwingine wako ndio shi wako sasa kuna hali fulani lazima ifanyike ili uweze kuwavuna wale watu hata kama ni kwa mwaka hata kama ni kwa miaka miwili hata kama ni kwa miaka mitatu kisha baadaye utabainisha kwa sababu kubainisha ni wajibu na kuwatahadharisha ni wajibu nimetolea sabini mithal katika mkoa wangu sababu huko ndiko nikozaliwa nakufanya dawa na kila mmoja ana sehemu yake ambayo anafanya dawa ni lazima itumike akili na msingi wa akili unabebwa na msingi wa nini wa elimu kama haukubebwa na msingi wa elimu maana yake tunakuwa tumefeli kwa sababu katika hikma katika hii dawa mtu shehe vipi mbona kama hapo hatujapaelewa ndiyo uwezo ukapaelewa kama utakuwa bado hauja jikita katika kusoma zile ile misingi ya kisheria vizuri katika hikma ndani ya hii dawa ni muraati masalih wal mafasid mimi nimetumia mlango huu kulinda maslahi na kulinda nini mafasid kanuni inasema daf'ul mafsada muqaddamun ala jalbi masalih mimi nataka niondoe maslahi niondoe masa kabla ya kuleta masalih natumia njia gani lazima eh, nitumie njia hii kwa sababu nataka nifikie pale nataka nifikie pale sasa yamekuja masalihi hapa yamekuja na mafasidi hapa yakagongana nini ambacho tunatakiwa tufanye tunaangalia kile ambacho kilichokuwa cha juu katika masada mbili tunakiacha tunafanya kile kilichokuwa cha chini kwa hiyo daya ambaye ni muwafaka aliyewafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika dawa ni lazima ayapime mambo katika katika hii mizani lazima ayapime mambo katika hii mizani unaweza ukaacha kikubwa kilichokuwa kizuri eh? ukakiacha ukaanza kuondoa kidogo kilichokuwa kibaya sawa eh? aiwa kwa sababu kuondoa yale yaliyokuwa mabaya kidogo kidogo ni bora kuliko yale yaliyokuwa na maswali katika kwa wakati ule kwa mnaweza nikaona nikisimama nikiwachapa hawa ndio maana watu wote watajua na kwa sababu siwezi kunyamazia haki mimi nimefuata nini kufuata dawa alafu watu wanafanya shirki hapa hapa eh unatumia kile ambacho kilichokuwa kidogo cha kuondoa mafsada unaacha kilichokuwa cha maslahi kikubwa lakini mwisho wa siku akhir mataf utakuwa umelingania na akhir mataf utakuwa umefikia katika lile lengo ambalo unalo unalolikusudia inshallah naftim bi hadhihi almuhadara بذكر جانب التبشير صلى الله عليه وعلى آله wasallam alikuwa ndio mfano wetu mzuri katika jambo hili la dawa au la muamala suluka lakini wakati huo huo alikuwa akisema mtume sallam kama ilivyokuja katika hadithi ya Abi Musa inda al-Bukhari wa Muslim إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال بشر ولا تنفر yasiru wala tuasiru, akiwatuma watu katika kufanya dawa anawaambia wapeni watu bishara katika hiyo dawa, wala msiwafukuze kama mnawaona wamekosea mapungufu na kadha, msiwatoe, lakini nao walinganieni, ili mbali kwamba wanabainisha haki. Kadhalika yasiru wala tuasiru, fanyeni wepesi katika hayo mambo ya dawa wafundishaji waleweshaji na ala msiwafanyie msifanyie uzito haya ndio mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ala alihi wasallam inshallah naktafi bihadha القدر والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله جزاكم الله خيرا بارك الله جزاه الله خيرا شيخنا الشيخ جعفر في هذه المحاضرة القيمة hii ni wajawema online tv, Ha- hapa ni elimu tu